Abesriet, ze graven of ra begrawe, na Gideonse dood het die Israëlieten weer die Baals begin dien. Hulle het Baal berit hulle hoofgod gemaakt. Hulle het heeltemal van die Heere hulle God, wat hulle van hulle vijanden verloos het, vergeet. Ten spijte van al die goede dingen wat Jere Baal, dit is nou Gideon, voor Israël gedoen het, het hulle nie enige respect aan sy gezin bewys niet.